carcinus cae meter. Me loxa per i patein carcino e meter eleg, me de tae hugrae petrae tas pleuras prostribein. Hode eipen, meter, su he didascusa, orza badisde, cae blepon se sde looso. Hoti tus mempsi moirus, preponestin orthabium cae badisdein, cae tote homoia didascein.